Alloh uchun jonin bergan birodarlar islom uchun qonin bergan birodarlar ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا Allohni yo'lida faqat Allohni yo'lida qatl qilingan o'ldirilgan kishilarni o'lik deb deb gumon qilmanglar deb ollohga aytadilar kishilarning o'ldi deb aytishligimiz mumkin ammo olloh yo'lida shahid bo'lgan kishini o'lgan deb aytishlik emas balki o'lgan deb qalbimizda gumon qilishlikdan olloh qaytaryapti olloh uchun jonim bergan birodarlar islom uchun qonim bergan bir shahodat deb ko'zlar ketgan birodarlar rob rizosin ko'zlar ketgan birodarlar olloh uchun sevgan edik biz sizlarni ummat guli ahga sodiq nur yuzlarni olloh uchun sevgan edik biz sizlarni ummat yo'li ahga sodiq qilur yuzlarni rob ishqidan qoldirgan hur qizlarni qoldirdingiz maydonlarda qon izlarni qoldirdingiz maydonlarda qon izlarni qalbimizning to'risidan sangallarda birgalashib jang o'rgandik tog'u toshda chaqchaqlashib ko'p yurgandik shahodatni ollohdan biz ko'p so'rgandik jannatlarga ketdingizlar bizni tashlab rasululloh yo'llarini mahkam ushlab jannatlar tashlab rasululloh yo'llarini mahkam ushlab ortingizda qoldi do'stlar ko'zin yoshlab alam birla qoldi dushman boshin mushlab alam birla qoldi dushman boshin mushlab kofirlarga tashlandingiz misli arslon yuz barobar شونگر هم بیر می آمان مردیگی گسترش صدرار بر جهان نیتلن şeytan dünya uzoqqa soslarni oldingizlar aylab jihod qo'lingizdan o'ldi kofir bo'zlab mingdod qo'lingizdan o'ldi kofir bo'zlab mingdod ushbu kunda toingiz kuldi do'stlar duoingiz uzoq qabul qildi do'stlar orzu bo'lsa qo'llaringiz siz tomonga endi do'stlar qo'llaringiz siz tomonga endi do'stlar